بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه أشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه والصلاة والسلام عليه وعلى آله وإخوانه نسأل الله تعالى أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما وأن لا يدع منا ولا فينا ولا معنا شقيا ولا محروما اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علوما نافعة Sahabat Akademi Nur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita melangkah ke materi yang ke-15 yang kita beri judul adalah hal-hal yang membatalkan dan juga memakruhkan salat. Sahabat Akademi Nur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala hal-hal yang dimakruhkan uh, dilakukan ketika salat ada beberapa hal. Apa yang dimaksud dengan dimakruhkan ini? Dimakruhkan adalah maknanya bisa mengurangi pahala salat atau mengurangi kekhusukan solat. Sahabat Akademi Nur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala hal-hal yang dimakruhkan dalam solat yang pertama adalah menoleh dengan memutar kepala atau dengan mata berdasarkan sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengatakan wa ikhtilasun yakhtalisuhu asy min salatil abdi. Artinya menoleh maksudnya ketika dalam keadaan kita salat menoleh adalah pencopetan yang dilakukan oleh setan dari salat seseorang. Jadi ketika kita melihat ke kiri atau ke kanan atau bahkan ke atas itu ada hadis khusus yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak dibolehkan bagi kita. Adapun kalau kita menoleh ke atas itu bukan merupakan makruh dari makruh-makruh solat. Akan tetapi itu mm, termasuk larangan dalam solat. Ini yang pertama, menoleh. Jadi ketika kita dalam solat seharusnya kita khusyuk. Pandangan kita ke bawah, ke tempat sujud. Kecuali dalam saat tasyahud. Tasyahud pandangan kita adalah ke uh, ujung jari telunjuk kita. Jadi selain ini seluruh pandangan kita harus mengarah ke tempat sujud kita. Baiklah sahabat Akademi Nur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hal-hal yang dimakruhkan yang kedua adalah mengarahkan pandangan ke atas. Ini kita katakan tadi uh, merupakan larangan. Dan sebagian ulama mengatakan uh, ini merupakan larangan berat bahkan bisa merusak salat seseorang. Kita katakan tadi, tapi yang Allahu a'lam yang rajih dia merupakan makruh dan juga pelarangan yang kuat bagi kita menoleh pandangan ke atas itu berdasarkan sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam Rasulullah mengatakan ma balu aqwamin yarfa'una absarahum ila as-sama' fi salatihim la yantahunna an dhalik aw la tuh tafanna absaruhum artinya tidaklah sepantasnya suatu kaum mengarahkan pandangan mata mereka ke langit dalam keadaan solat. Ketika dalam keadaan solat tidak selayaknya bagi kita mengarahkan pandangan kita ke langit, ke atas. Kemudian selanjutnya Rasul mengatakan hendaklah mereka menghentikan perbuatannya tersebut. Maksudnya menghentikan perbuatan memandang ke langit atau memandang ke atas. Atau jika mereka tidak mau menghentikan yang mereka lakukan tadi, memandang ke langit atau ke atas, penglihatan mereka akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ancaman yang kuat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari ancaman yang kuat ini, maka sebagian ulama ada yang mengatakan ini adalah larangan-larangan solat, Tidak boleh. Akan tetapi Allah alam walaupun di sini muallif mengatakan yang dimakruhkan dalam solat akan tetapi ini harus kita jauhi memandang ke atas atau memandang ke arah langit kemudian hal-hal yang dimakruhkan yang ketiga takhassur apa itu takhassur takhassur adalah bertolak pinggang yaitu meletakkan tangan pada pinggang kita jelas takhassur itu meletakkan tangan di pinggang ketika dalam keadaan salat itu juga dimakruhkan ini berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disampaikan sahabat yang mulia kepada kita Abu Hurairah. Beliau mengatakan, "Nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam an yusalli ar-rajul mukhtasiran." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang seseorang salat dengan bertolak pinggang, meletakkan tangannya di di pinggang. Hadis ini tentunya diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan juga Al-Imam Muslim. Jadi ketika kita salat jangan kita letakkan tangan kita di di pinggang. Ini merupakan hal-hal yang dimakruhkan ketika solat. Kemudian yang keempat, karena singkatnya waktu kita kita percepat, yang keempat adalah memegang rambut dengan baju atau baju berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengatakan umir tu an asjuda ala sab'ati a'zam wa la akuffa thawban wa la sya'ran. Artinya aku diperintahkan supaya bersujud dengan tujuh anggota tubuh. Tujuh anggota tubuh jelas itu sudah kita jelaskan ketika dalam bab uh, sujud namanya, yaitu uh, ini kening kita hidung kedua telapak tangan kedua uh, lutut kita dan dua kedua kaki kita kita dirikan kemudian Uh, yang dimakruhkan yang kelima menjalinkan atau membunyikan jari-jari. Ini sering kita lihat orang ketika solat bunyikan jari-jari dan sebagainya. Ini hal-hal yang makruh dalam solat bisa mengurangi fahala solat kita atau bahkan bisa mengurangi kekhusukan solat kita. Ini berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengatakan, "La tunaqqi' asabi'aka wa anta fi shalah." Janganlah engkau bunyikan jari-jarimu di saat engkau sedang solat. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah. Dan sebagian ulama memang menduifkan hadis ini. Akan tetapi mayoritas ulama atau para fuqaha mengamalkannya. Nah, sahabat akademi nur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keenam yang dimakruhkan dalam salat adalah menyapu atau mengusap pasir yang menempel di anggota sujud lebih dari satu kali. Akhirnya ketika kita sujud mungkin ada pasir di kening kita atau di muka kita itu tidak boleh kita bersihkan terutama lebih dari satu kali. Ini berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza qama ahadukum ila shalah, fala yamsahil hasa, fa inna ar-rahmata tuwajihu." Artinya, jika salah seorang di antara kamu menunaikan salat, hendaklah ia tidak menyapu pasir yang menempel. Maksudnya baik di wajahnya, baik di pipinya ataupun di daerah-daerah tempat dia sujud. Kemudian karena rahmat Allah sedang diarahkan kepadanya. Nah, ha, di sini motivasi kepada kita. Ketika ada pasir di wajah kita, tidak usah kita bersihkan ketika dalam waktu solat. Karena rahmat Allah itu sedang mengarah kepada kita. Hadis ini diwajikan oleh uh, Al-Imam Abu Daud dan juga Al-Imam At-Tirmidhi dan dengan sanad yang sahih. Sahabat Akademi Nur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Kemudian kita percepat melakukan perbuatan yang sia-sia. Ini juga dimakruhkan dalam solat. Segala sesuatu yang menyebutkan orang yang solat dari solatnya dan yang menghilangkan kehusukannya seperti mempermainkan jenggot. Ada orang ketika solat mempermainkan jenggot, garuk sini, garuk sana. Itu sesuatu hal yang tidak dibutuhkan. Kecuali memang itu dibutuhkan. Pokoknya gatal, gatal sekali. Kalau masih bisa kita tahan, tidak usah kita garuk. Akan tetapi, kalau memang harus digaruk, kalau tidak digaruk mengurangi kekhusukan kita salat, tidak masalah. Jadi intinya melakukan perbuatan yang sia-sia, yang tidak bermanfaat. Baiklah sahabat Akademi Nur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ah, ini berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Uskunu fis shalah." Artinya, berlaku tenanglah kamu ketika salat. Jelas kita harus tenang, harus khusyuk ketika salat. Kemudian yang kedelapan adalah membaca ayat Al-Quran ketika ruku atau sujud. Nah, ha, di sini ada sebagian ulama ini merupakan larangan, tidak boleh dibaca ketika kita ruku atau ketika kita sujud membaca ayat Al-Quran. Ada sebagian ulama mengatakan ini larangan. Bukan hanya makruh, akan tetapi dilarang ketika solat. Allahu alam, tapi yang paling eh, kuat dalam hal ini ini dimakruhkan terkhusus ketika kita sujud dibolehkan kita membaca Al-Qur'an yaitu untuk doa-doa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala seperti doa mungkin Rabbana atina fid dunya hasanah itu boleh kita baca karena memang kita dianjurkan banyak untuk berdoa ketika sujud karena posisi kita paling dekat dengan Allah adalah ketika kita sujud Baiklah sahabat Akademi Nur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kesembilan kita percepat ya, menahan buang air kecil dan buang air besar. Ini juga makruh. Jadi yang lebih abdul bagi kita ketika kita dalam keadaan solat umumnya. Tiba-tiba sakit perut, mau ke belakang. Kita tinggalkan solat kita. Kita tinggalkan solat kita, kita berwudu atau kita selesaikan hajat kita. Kemudian kita kembali ke masjid, uh, solat berjamaah dengan imam. Apa yang kita dapatkan, kita ikuti. Apa yang kita tertinggal, kita berdiri. Waktunya kita sempurnakan. Kemudian, yang dimakruhkan yang ke-10 solat ketika makanan telah dihidangkan berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa maknanya? Adalah ketika kita mau solat umpamanya. Dan kita tidak e, bisa mungkin menahan lapar kita. Kalau kita solat duluan kita kepikiran tentang makanan yang sudah dihidangkan tadi. Maka kita dianjurkan untuk makan terlebih dahulu kemudian salat. Ini berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la salata bi hadrati ta'am wa la wa huwa yudafi'ul akhbathan. Artinya adalah tidak boleh salat saat makan telah dihidangkan serta tidak pula dengan menahan buang air kecil dan buang air besar. Ini merupakan dalil uh, untuk nomor 10 dan juga nomor 9 yang barusan kita sebutkan. Jadi ketika makanan sudah dihidang atau ketika kita menahan kencing contohnya atau menahan buang air besar itu tidak boleh kita tahan ketika solat itu dimakruhkan mengurangi kekhusukan solat kita atau bahkan uh, mengurangi pahala solat kita Baiklah sahabat Akademi Nur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir mungkin kita sebutkan nomor 11 dan juga nomor 12 sekalian kita sebutkan duduk di atas dua tumit aqibain dan menghamparkan kedua lengan berdasarkan penuturan Aisyah. 11-12 adalah duduk di atas dua tumit. Akibain, dua tumit kita. Kemudian, dan menghamparkan kedua lengan berdasarkan penuturan Aisyah radhiyallahu anha. Wa kana yanha an uqbati syaitan wa yanha an yamtarish al rajul dhira'aihi iftirasa as-sab'a. Iftirasa as-sab'a. Apa artinya? Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melarang duduk setan dan juga melarang seseorang menghamparkan kedua lengannya seperti binatang buas yang hendak menerkam. Menghamparkan kedua lengannya seperti ini. Seperti hewan yang mau menerkam. Akan tetapi sahabat Akademi Nur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala duduk di atas dua tumit kita itu bukanlah hal yang dimakruhkan dalam salat sebagaimana disebutkan Al Imam Al Albani dalam sifat salat Nabi sekali-sekali kita boleh duduk di antara dua sujud itu dengan menduduki dua tumit kita dan itu tidak uh, dimakruhkan dalam salat akan tetapi kadang-kadang kita seperti itu Baiklah sahabat Akademi Nur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah beberapa hal yang dimakruhkan dalam solat. Kemudian kita melangkah kepada hal-hal yang membatalkan solat. Ini yang lebih uh, menakutkan kita. Jika kita lakukan ini, solat kita batal. Wajib kita ulangi. Adapun hal-hal yang membatalkan solat, itu ada beberapa hal. Yang pertama, meninggalkan salah satu rukun solat. Jika pelakunya tidak mengulanginya ketika solat atau tidak lama setelahnya. Maksudnya, seorang solat kemudian dia lupa rukun solat semuanya seperti uh, ruku dia habis baca al-fatihah kemudian baca surah umpamanya akan tetapi ketika dia mau uh, takbir dan setelah takbir dia langsung ya, tidak tidak ruku kemudian dia tidak mengulanginya ketika dalam solat itu maka solatnya Ha, tidak sah atau tidak lama setelahnya. maksudnya tidak lama setelah itu dia tidak ulang ini berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang seseorang uh, dari kalangan uh, sahabat yang memiliki solatnya, yaitu solatnya yang tidak sempurna tidak tumaknina kemudian Rasulullah mengatakan irji fa salli fa innaka lam tusalli kembalilah ulangi salatmu sungguhnya engkau belum solat kata Rasulullah karena dia tumak nina. Salah satu tumak nina merupakan rukun solat. Kita harus tumak nina. Akan tetapi kalau kita ulangi rukun itu kita ulangi umpamanya. Kalau bis, kita masih sebelum dalam belum sempurna kita bisa kembali ke ke ruku. Kita ulangi dan diakhiri dengan sujud sahwi. Kemudian yang kedua adalah yang membatalkan solat makan atau minum berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna fi salati la syughla sesungguhnya dalam solat itu terdapat kesibukan kesibukan kita berzikir berdoa membaca zikir-zikir yang sudah ditetapkan oleh Rasulullah dalam solat. jadi makan dan minum tidak boleh kemudian yang ketiga kita percepat perkataan yang tidak ada kaitannya dengan solat. mengucapkan perkataan yang tidak ada kaitannya dengan solat. Dan termasuk yang ada kaitannya tentang solat adalah berdoa. Ketika imam punya baca ayat tentang surga, kita berdoa agar dimasukkan ke surga. Ketika imam membaca ayat tentang neraka, kita minta perlindungan kepada Allah agar dilindungi dari neraka. Ini tidak mengapa. Maksudnya yang tidak ada hubungannya dengan solat adalah punya sepulan. Uh, eh, tiba-tiba berbicara. Saya mau mandi atau apa sebagainya. Ini bisa membatalkan solat. Akan tapi kalau ada yang salah dari imam si fulan mengucapkan subhanallah itu ada urusannya atau ada sangkut pautnya atau kaitannya dengan salat. Baiklah sahabat akademi Nur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita percepat yang keempat adalah tertawa. Maksudnya tertawa yaitu tertawa terbahak-bahak. Bukan tertawa atau senyum. Kalau senyum sedikit tidak masalah. Karena kaum muslimin bersepakat bahawa orang yang tertawa ketika solat, maka solatnya dihukumi batal. Bahkan sebagian ulama berpendapat bahawa wudunya juga dihukumi batal. Ini betul yang disampaikan muallif ini. Perselisihan di kalangan para ulama. Ketika ada seseorang ketawa, maksudnya terbahak-bahak, bukan senyum biasa. Kalau senyum biasa, tidak solatnya tidak batal. Akan tapi mengurangi pahala atau mengurangi kekhusukan. Kemudian, sebagian ulama mengatakan orang yang tertawa, terbahak-bahak ketika solat, wudunya juga batal akan tetapi yang sahih wudunya tetap sah. Salatnya batal dia harus ulangi. Kemudian ini berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la taqtu salah al kusur walakin yaqtuha al qahqaha. Rasulullah mengatakan senyuman tidak membatalkan salat. Tapi tertawa terbahak-bahak yang membatalkan salat. Jelas Rasulullah mengatakan di sini. Kemudian pembatal yang kelima melakukan banyak gerakan selain gerak-gerakan solat. Ini banyak kita temukan. Karena hal itu menapikan ibadah dan menyebukkan hati dan anggota tubuh dengan hal-hal di luar solat. Kemudian ada pun melakukan gerakan yang sekedarnya seperti membetulkan sorban atau maju ke barisan untuk mengisi tempat yang kosong. Atau mengulurkan tangan pada sesuatu yang dilakukan dengan sekali gerakan, maka hal itu tidak membatalkan solat. Berdasarkan sebuah riwayat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Eh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya menggendong Umamah dan meletakkannya. Padahal saat itu beliau sedang mengimami orang-orang solat. Umamah yang dimaksud adalah putri Zainab, salah seorang putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga disebutkan bahwa Rasulullah juga bersama Hasan dan juga Husain. Kisahnya seperti ini. Rasulullah juga mengangkat mereka. Jika ada hubungannya dengan solat dan itu dibutuhkan, tidak mengapa tidak kita ber, bergerak. Akan tetapi yang membatalkan sinilah melakukan banyak gerakan selain gerak-gerakan dalam solat. Ataupun gerakan yang tidak dibutuhkan. Kalau mengangkat anak umpamanya, ketika dia menangis, kita bawa dia solat, itu tidak membatalkan solat karena itu di, dibutuhkan. Kemudian yang keenam yang membatalkan solat adalah menambah rokaat dengan jumlah yang sama karena lupa. Misalnya solat zuhur menjadi delapan rokaat atau solat maghrib menjadi enam rokaat atau solat subuh empat rokaat karena lupa yang sangat memungkinkan pelakunya untuk menambah jumlah rokaat solat hingga dua kali lipat. Hal ini menunjukkan bahawa pelakunya tidak khusyuk dalam solatnya. Padahal khusyuk itu merupakan rahasia dan juga ruhnya solat. Khusyuk merupakan rahasia dan juga ruhnya solat. Sedangkan solat yang kehilangan ruhnya niscaya dihukumi batal. E, dalam hal ini, jika pelakunya tidak paham tentang ilmu agama, Maksudnya dia melakukan ini karena lupa atau karena tidak paham ataupun tidak mengetahui hukumnya dia harus belajar ilmu agama. Karena rukun beda halnya dengan wajib solat. Kalau rukun solat itu ditinggalkan dengan sengaja ataupun karena lupa ataupun karena tidak sengaja itu solatnya bisa batal karena terpengaruh kepada rukun. Baiklah sahabat Akademi Nur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita telah menyelesaikan apa saja yang dimakruhkan dalam salat dan juga kita telah menyelesaikan apa saja yang diharamkan ataupun yang membatalkan salat. Saya harap kita kaum muslimin Ketika sudah mengetahui ini, maka kita seharusnya bertambah khusyuk, bertambah kuat keimanan kita dan juga niat kita dalam solat. Sehingga solat kita itu diterima dan juga sah dan tentunya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pahala yang sangat banyak. Baiklah sahabat akademi nur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini apa yang saya sampaikan dari awal jika itu benar dari Allah Subhanahu wa taala dan juga rasulnya dan jika itu salah itu dari diri saya sendiri dan juga godaan iblis saya tutup dengan doa kafaratul majlis subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh